الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Aziz birodarlar, bugun sizlar bilan inshaalloh Kitabi Tavhid kitobidan dars qilamiz. Buni Shayxul Islom Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh yozganlar bizni davrimizda ham ma'ruf va mashhurdir va bunga ko'plagan sharhlar yozilgan va mana shu mashhur sharhlardan biri Fathul Majid kitobi bo'ladi. Asosan mana shu kitobdan foydalangan holatda va yana bunga qo'shimcha boshqa kitoblardan foydalangan holatda bu kishini matnini manba qilgan holatda Shayxul Islom Muhammad ibn Abdul Vahobni dasdiq qilib boramiz inshaalloh. Xo'p, ya'ni u kishi bir qancha boblarga bo'lgan va ana shu boblarda oyat, hadislarni va asarlarni keltirganlar. Xo'p, mana shu oyat hadislarda sharhlab boramiz. Xo'p, birinchi <clears throat> bob. Birinchi bob bu Kitobut Tawhid bo'ladi. Tavhid kitobi deb nomlabdi bu kishi. Tawhid degani nima o'zi? Tawhid degani taf'il bobida bo'lib, fa'ala yuf'ilu taf'ilun, ya'ni vahhada yuwahhidu tavhidun. Yakkalamoqlik degani. Nimani yakkalamoqlik? Alloh subhanahu va taoloni 3 narsada yakkalamoqlik. tavhid rububiyya, tavhid uluhiyya, tawhid asma sifat. Alloh taolo rububiyyatda yakkalamoqlik. Ya'ni Alloh taoloni yakka xoliq, yakka roziq, Alloh rizq beruvchi, Alloh yaratuvchi, Alloh o'ldiradigan, Alloh hayot beradigan deb Alloh taoloni rububiyatda, roblikda yakkalamoqlik. Ikkinchisi tamhid uluhiyya, Allohni ilohlikda yakkalamoqlik, Ya'ni yakka Allohgagina ibodat qilmoqlik Va Alloh taolaning asmo va sifatda yakkalamoqlik. Va bularni inshaalloh darslar davomida sharhlab boraveramiz. Demak, shu 3 ta narsada Alloh taolani yakkalamoqlik degandir, tawhid tavhid degani. Ha, ya'ni soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni Alloh subhanahu va taologa demak ibodatni barcha turini yakka Allohga qilmoqlik. Yakka Alloh subhanahu va taologa qilmoqlik sheriksiz. Yakka Allohga yakkalashlikni tavhid deb ataladi. Xo'p, mana bu kitobu tavhidda birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatini keltirdi muallif rahimahulloh. Alloh taolo aytadiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Zoriyat surasi 56 oyati. Men inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilmoqliklari uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Mana bu oyatni keltirib muallif, mana bunga to'xtalamiz. Xo'p, mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo insonni behuda yaratmaganligini bayon qilyapti. Mana bu bir mahluqlarning orasida eng afzal bo'lgan, eng buyuk bo'lgan, ya'ni sharaf jihatidan eng buyugi bo'lgan, eng yuksakki bo'lgan insonni Alloh taolo bir buyuk maqsad uchun yaratganligini mana bu oyatda Alloh taolo bayon qilyapti. Ya'ni Alloh taolo demak insonni bekordan bekorga yaratmagan. Bu millionlarga millionlagan bu hayotga kelayotgan insonlar bekordan bekor mana bu dunyoga kelmas ekan. Alloh taolo mana bu oyatni bayon qildiki, men inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim, deyapti. Demak, Alloh o'zigagina ibodat qilishni yaratibdi. Xo'p, endi mana shu ibodat nima endi? Alloh maqsad qilib yaratgan ibodatda endi shar'iy ta'rif qanday bo'ladi? Shariatda qanday ma'no ta'rif beriladi unga? Nima deb tushunamiz ibodatni? Desa, ulamolar ibodatga shunday ta'rif beradilar. Shayxul Islom Ibn Taymiy aytadiki, al-ibada hiya ta'atulloh bi imtithali ma amara Alloh bihi ala alsinati rusul. Ibodat bu Alloh subhanahu va taoloni buyruqlariga, ya'ni payg'ambarlarini tili orqali Alloh buyurgan buyruqlarga bo'ysunmoqlik, itoat qilmoqlik. Mana buni ibodat deydi. Va yana Shayxul Islom aytgan ekanki, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Alloh va yardohu min al-aqwali al a'mali adh va al batinati. Ibodat bu barcha Alloh taolo yaxshi ko'rgan va rozi bo'ladigan so'z va amallar, ya'ni zohiriy va botiniy so'z amallarni o'ziga o'z ichiga olgan ismdir ibodat degani. Tushunali? Demak, Alloh taolo nima qilgan? Ya'ni qaytalab qo'yamizki, mana bu ta'rifni, mana bu ta'rif mashhur ta'rif ibodatga. Ibodat bu Alloh yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan zohiriy va botiniy so'z amallarda o'z ichiga jamlovchi ismdir. Ya'ni biz botiniy, maxfiy, ichki amal bo'ladimi, so'z bo'ladimi, zohiriy so'z bo'ladi, fe'l bo'ladimi? Alloh yaxshi ko'radi, rozi bo'ladi. Mana shu narsalar o'z ichiga oladigan ism ekan demak, ibodat. <clears throat> Imom Qurtubiy aytadiki, aslul ibadati at-tazallul al khudu. Ibodatning asli hoksorlik va Alloh taologa shu bo'ysunishlikdir. Ibodatning asli. Ibn Kasir rahimahulloh esa shunday nomlagan ekanki, ibodatga shunday ta'rif berganki, hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri va tarkil mahzur. Alloh taolo buyurgan buyruqlarni qilishlik bilan va qaytargan narsalardan tark etishlik bilan Alloh taologa itoat qilishlikdir. Mana shuni ibodat deb aytiladi degan ekan. Va mana bu narsa va zalika huwa haqiqatu dinil islam. Islom dinining haqiqati ham mana shudir degan ekan. Zero islomning ma'nosi al-istislamu lillahi ta'ala. Alloh uchun mukammal taslim bo'lish degan ma'noni anglatadi. Va mana bu narsa Allohga mukammal taslim bo'lishlik, g'oyatda Alloh taologa tamoman qulchilikni oxirgi darajasida qilishlikni ifoda qiladi. Demak, xullas mana bu oyatda tisharlar bilan mana to'xtalib chiqdik. Demak, Alloh taolo mana shu hozirda nimalar, ya'ni islom shunos olimlar aytgan, bergan, ta'rif bergan ibodat uchun bizni Alloh taolo yaratgan ekan. <clears throat> Xo'p, birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bilinglarki, mana bu yakka o'zi uchun o'zigagina ibodat qilishni Alloh taolo yaratdi va mana buni Alloh taolo bayoni sifatida bayon qilishlik uchun payg'ambarlarni yubordi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo barcha qavmga, barcha jamiyatga Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yubordi. har bir davrda Alloh subhanahu va taologa yana ibodat qilishlikka, Allohda yaratishdan maqsad bo'lmish Allohni o'zigagina ibodat qilishlik haqida payg'ambarlar yubordi. Ularni insonlarga yetkazib keldilar shu kungacha. Va bugungi kungacha mana u ana shu payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lmoq ulamolar, haqqi da'vat qiluvchi ulamolar yakka Allohga ibodat qilib, ey haloyiq, Allohgagina ibodat qilar, ey haloyiq, Allohdan boshqaga sig'inmanglar, Allohdan boshqani iloh qilmanglar, Allohdan boshqaga sig'inmanglar, Allohning boshqasini qonunini qabul qilmanglar, Allohning dini bilan yuringlar, boshqasining dini bilan yurmanglar deb bugungi kunda mana ulamolar xitob qilyapti. Ya'ni mana shunday elchilarni va elchilarni merosxo'rlar bo'lmoq ulamolar Alloh taolo chiqarib turadi. Va mana bu da'vatni qarshida, mana bu buyuk da'vatni qarshida bashariyat ikkiga bo'lindi, birodarlar. Bu mana bu da'vatga ijobat qilganlar, yakka Allohgagina ibodat qilishga ijobat qilganlar bo'ldi, uni yuz o'girganlar keldi, bo'ldi. Mana bu Alloh taolaning qadariy taqdiridir. Alloh taoloni qadariki Alloh subhanahu va taolo mana bunday imtihon qilishni Alloh xohlagan. Bunga ijobat qiladiganlar bo'ladi, yuz o'girganlar bo'ladi. Va Allohdan so'raymizki, Alloh taolo shunga ijobat qiluvchilardan qilsin. Demak, bashariyat ikkiga bo'lindi. shunga ijobat qilganlar ahli tavhidlar va ahli tavhid bo'lmaganlar, tavhidda yuz o'girganlar bo'ldi. Va Alloh subhanahu va taolo tavhidga ijobat qilganlarga Alloh taolo dunyo va oxiratda Alloh taolo baxtu saodat va'dasini berdi. Abadiy jannat va'dasini berdi. Mana bu tavhidda yuz o'girganlarga Alloh taolo abadiy jahannam va'dasini berdi. Ho, <coughs> mana shunga ko'ra, xuddi mana insonlar ikkiga bo'linganiga ko'ra mana shu Alloh subhanahu va taoloning tavhidiga ko'ra endi amal qilinadigan yerlar bilan yerlar bor, amal qilmaydigan yerlar bor. Shunga ko'ra yer ham ikkiga bo'lindi. Ya'ni Dorul Islom, Dorul Kufrga bo'lindi. Dorul Islom, ya'ni islom yurtlari va Dorul Kufr, kufr yurtlariga bo'lindi. Ya'ni bunga Ibnul Qoyyim rahimalloh shunday ta'rif beradiki, bu Dorul Islom va Dorul Kufrda orasini ajratishda qaysi yerlarda deydi islom hukmlari joriy bo'lsa, shariat islomiyga bo'lsa, tavhid bo'lsa, ekta Allohga ibodat qilinishlik va shariat bo'lsa, islom dini u yerda barpo bo'lsa, ijro qilinsa va garchi insonlarning aksari u yerda dinsiz bo'lsa-da, lekin boshqaruv musulmonlarning qo'lida bo'lsa, ya'ni haqiqiy shariat bilan shariat qo'lida, ya'ni vlast musulmonlarning qo'lida. Shariat islomiy bilan boshqaradi. Bu yerda dorul islom deyiladi. Garchi aholisining aksari kofir bo'lsa ham. Endi bu muqobilada agarchi masalan aksar xalqi musulmon bo'lsa ham, bizning yurtlarga o'xshab Biz yurtlar masalan O'rta Osiyo yurtlari aksar xalqi musulmon, lekin boshqaruvda turganlar kofir bo'lsa yoki kofirlar malay, murtad bo'lsa, Allohning qonunidan boshqa qonun bilan hukm qiladigan va Allohning islom dinidan boshqa tuzum, demokratiya bo'lsin, boshqa tuzumlar bo'lsin, kufr tuzumlari bilan boshqaruvchi insonlar bo'lsa, ha? Shunaqa umuman dinsiz insonlar bo'lsa, yoki dinda da'vo qilsa, lekin murtad bo'lgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, u nima bo'ladi? Dorul kufr deyiladi. Garchi aholisi ko'pi musulmon bo'lsa ham. Chunki boshqaroq qaraladi. Xuddi demak mana bu tavhidni qarshisida odamlar ham ikkiga bo'lindi, demak yer ham ikkiga bo'lindi. Odamlar demak ana shu ahli tavhid musulmon va hamda kofir mushrikka bo'lindi, ijobat qilmagan, yer ham demak Dorul Islom, Dorul Kufrga bo'lindi. Va Alloh subhanahu va taolo farz qildiki, Dorul Kufrdan Dorul Islomga hijrat qilish edi. Dorul Kufrdan Dorul Islomga nima uchun? Ya'ni yakka Allohda o'zigagina ibodat qilishlik uchun. Ya'ni dorul kufrda agar Allohga o'zigagina ibodat qilish imkoni yo'qmi? Dorul islomga borib turib Allohgagina ibodat qilishni Alloh taolo farz qildi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana hijrat haqidagi oyatlarda Alloh taolo nozil qilgan vaqtda Alloh taolo aytgan ediki: "Innal ladina <clears throat> innal ladina tatawaffahumul malaikatu zoliman anfusihim qalu fima kuntum" Ya'ni farishtalar jonlariga zulm qilganlarda, jonini olayotgan vaqtda o'zlariga zulm qilganlarda. Ya'ni mana bu oyat musulmonlar haqida nozil bo'lgan. Makka dorul kufr bo'lgan edi. Makkada ana bosh payg'ambarlardan da'vat qilgandan keyin unga ijobat qilmaganlar bo'ldi, ijobat qilganlar bo'ldi. Ijobat qilganlar ozchilik bo'ldi. Oxiri ularga qisqa-qisqa bo'ldi, oxiri Madinaga hijrat qilishdi. Madinada keyin ularga shon shafqat berdi Alloh taolo. U yerda islomiy davlat barpo qilishdi va Makkadagilarga farz bo'ldiki, Madinaga hijrat qilishlik. Mana bu vaqtda musulmonlar hijrat qildilar va ma'lum ba'zi ma'lum bir qismi, ba'zilari hijrat qilmadilar. Ayollarining gaplariga fitna bo'lib, yoki o'zlarining mol dunyosiga fitna bo'lib, ba'zi bir sabablar bilan shar'iy uzursiz hijrat qilmadilar. Va mana bular haqida mana bu oyat nozil bo'ldiki, demak farishtalar o'zlariga zulm qilganlar jonlarini olayotganda qolu fiman kuntum qayerda edinglar dedi. Musulmonlarga aytayapti, qayerda edinglar? Ular Makka dedi. Makka mukarrama dedi. Bir rakat 100 ming rakatga teng keladigan Makkada, haramda edi ular. Allohga eng suyunli bo'lgan Makkadan hijrat qilmaganligi uchun Alloh taoz mana bu va'idiga qarang. Va aytdiki, qolu fima kuntum qayerda dedilar dedi. Deganda ular qol kunna qolu kunna mustazafina fil arz. Yerda biz bechora edi deydi işte. Biz bechora zaif edik. Ya'ni Allohgagina ibodat qilishga imkon yo'q edi. Bizga ta'ziy bor edi, zulm bor edi. Bizni shuni qiynashardi, azoblashardi. Xuddi bugungi kunga soladigan bo'lsak, mana O'zbekistonda edik, hijobimizga kiydirishmasdi, yoki biz erkaklarimizga namoz o'qitmasdi, soqol qo'ydirmas, ibodatimizga imkon yo'q edi. deganday bo'lyapti-da. Ya'ni imkon berishmagan mushriklar. Shunaqa o'zlarini bechora holatlarini aytdi. Deganda, ha, to'g'ri, u zolimida Abu Jahallar, Abu Lahla to'g'ri shunaqa edi. Sizlar to'g'ri bechora g'arib bo'lgan ekansizlar. mana Allohning rahmatiga kiringlar deyilmayapti-da bularga. Ularga farishtalar aytayaptiki, qolu alam takun arzulloh vasi'atan fatuhajiru fiha Allohning yeri kengmasmi sizlar unga hijrat qilgani deyapti. Hijrat qilsanglar bo'lmasmi deyapti. Alloh, ya'ni buni oyatning sharhi shuki, Allohda boshqa yerlar ham bor edi-ku, u yerga qilib Alloh o'zigagina ibodat qilishingizlar imkoniyati bor edi-ku. Va Alloh subhanahu va taolo mehribon zot va har bir davrda berib turadi. Dori kufr bo'lgani bilan birgalikda dori islomlarni chiqarib turadi Alloh. Dori islom bo'lmasa-da, lekin ana shu yerda nariga siz o'z yurtingizda imkon qila olmayotgan yeringizdan ko'ra, mana bu imkon qiladi yerlarni Alloh taolo chiqarib qo'yadi, berib qo'yadi. Shunda ularga demak mana shu nimaga hijrat qilib o'chida yakka Allohga ibodat qilsanglar bo'lardi deyapti. Ibodat Alloh yaratgandek ibodat ko'rinishdi. Alloh va Rasul aytgandek ibodat qilsanglar bo'ladi yerlarda Alloh taolo bergan edi. Alloh yerlari kengin hijrat qilsanglar bo'lar dedi. Fa ulayka ma'wahum jahannam. Ularni borar yerlari jahannam deyapti Alloh taolo. Va sa'at masira. Qanaqa ham yomon yer, qaytiladigan yer u yer deyapti. Qanaqa ham yomon boriladigan yer u yer deb Alloh taolo aytayapti. Xo'p, demak, mana shu Alloh subhanahu va taoloni yaratgan maqsadi bo'lmish, yakka o'zigagina ibodat qilish uchun kerak bo'lsa biz hijrat qilamiz degan birodarlar. Qayerda Robbimizni o'zigagina ibodat qilish uchun bo'lsa, biz masalan qayerda bizning dunyomiz yaxshi bo'lar ekan, qayerda biz xotirjam tinch yashar ekanmiz, qayerda biz boy bo'lar ekanmiz emas, qayerda biz Allohgagina ibodat qila olamiz. Shuni o'ylashimiz kerak. Qayerda biz Alloh bizni yaratishdan maqsadi bo'lmish, ya'ni ibodat Alloh taolo o'zi xohlaganidek ibodat va rasuli Muhammad alayhisalom aytgandaqa sunnatlar bilan amal qilishlik. Mana bu holat qayerda bor? Shunga biz harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Oila bola chaqalarimiz, farzandlarimizni shu yerga olib kelishga harakat qilish kerak bo'ladi. Mana bu yerda yakka Alloh o'ziga ibodat qilamiz. Lekin biz uzursiz qolib ketadigan bo'lsak, dorul kufrlarda qolib ketsak, kofirlarni kuchi bo'lib turgan, quvvati bor bo'lib turgan yerda qolib ketsak, birodarlar, albatta iymonimiz xatarda. Aqidamiz xatarda, birodarlar. Farzandlarimiz tarbiyasi xatarda. Mana buni hayotda ko'rib turibmiz. Hali dori kufrlarda hijratib ketmaganlar, o'zlari ham qancha-qancha afsus qilayotgan birodarlar bor. Chiqir-chiqir bo'lgan O'zbekistonlarda allaqachon chiqir-chiqir bo'lgan, qop ketgan, mana hatto qamalib ketgan qanchasi birodarlar, Alloh najot bersin. Buni qalbimiz eziladi, biz xursand emasmiz. Lekin shu insonlarga achinamiz. Ya'ni bu dunyoda ham qiynal, qarang mana bu oyatda ham aytayapti. Madinaga kelgan mana edi, Madinaga hijrat qilmagan Makka deyil qiynalgan. Biz deyapti, bechora bo'lganmiz deyapti, lekin farishtalar sizlar bechora bo'lgan ekansizlar deb ular tarafini olmayapti. Alloh yeri keng emasmi deyapti. Madinaga kelganlar maza qilib yashashgan. Ansorlarda Alloh chiqarib qo'ygan. Madinada ansorlar bo'lgan, uylarini bergan, ikkita xotini bo'lsa mana bittasini tanlab ol deganlarda chiqarib, shunaqa ansorlarda Alloh chiqargan. Ham ular bu dunyoda ham rohatda ko'ryapti, ham izzat hayotida kechirgan, ham islomiy davlatni ko'rgan, shariat islomiyni ko'rgan, jihodni ko'rgan, izzat bilan yashagan. Ham oxiratda ham sharaf bo'lyapti. lekin dorul kufrda qolib ketganlar mana bu dunyoda ham qiynalib yashayapti. Ham g'arib o'zini g'aribman deb o'ylayapti, lekin u qiynalib yashayapti. Bechora bo'lib yashab, zulmda yashayapti, ibodatini qila olmayapti, ham oxiratda yana mana bu azobga duchor bo'lyapti. Shuning uchun birodarlar tadabbur qilish kerak bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yerlari keng, harakat qilish kerak. Bo'lib mana shu ya'ni uni ham chiqib turib islomiy davlat qurishga imkoniyati bor bo'lgan. shu u yerda siz e'lodingiz qiladigan, jihodingiz qilishlik imkoniyati bor bo'lgan yoki shu islom davlatini qurishlik imkoniyati bor bo'lgan yerga hijrat qilish kerak. Ya'ni izzat bor bo'lgan yerga hijrat qilish kerak. Ya'ni kufrdan kufrga hijrat qilish kerak emas. Ya'ni shuni o'rinda ham eslatib o'tish kerakki, ya'ni u vatandan O'zbekistondan chiqib ketdi, lekin u Nariyalarga, Amerika, Kanadaga, Shvetsiyaga, boshqa yerga u yerga emas. Allohdan taqvo qilish kerak. Butun jahon urushi bo'lyapti, islom bilan kufr urushi bo'lyapti. Allohning balosi kelishi mumkin u yerlarga. Har soniyada Allohning balosi kelib turishiga xavfi bor yo'lada. Allohdan taqvo qilish kerak. Shuning uchun shu o'rinda biz ba'zi bir hadislarda ham eslatib o'tamizki, to'yinki musulmon kishi ehtiyot bo'lsin, mushriklarning oldiga qochib borishdan, ulardan panoh so'rashdan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, sahih hadis Man jama'al mushrika va sakana ma'ahu fa huwa mithluhu. Kim mushrik bilan bir bo'lsa, jamlansa va u bilan birga maskan tutib yashasa, u o'sha kabidir deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Va yana payg'ambar sollallohu alayhi la tusakinul mushrikiina. Mushriklar bilan maskan tutmanglar va la tujami'uhum ular bilan jamlanmanglar. Fa Faman hu aw jama'ahum fa huwa mithluhum. Kim ular bilan maskan tutunsa va ular bilan jamlanadigan bo'lsa, u o'shalar kabidir deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu hasan hadis. <clears throat> va yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Sahih hadisda aytganlarki, Imom Termiziy rivoyat qilgan, ana bari'u min kulli muslimin yuqimu bayna adhuril mushrikina. Qalu ya Rasululloh lima? Qala sallam la tura'a narahuma. Men mushriklarning orasida yashayotgan har bir musulmondan men bezorman deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Har biridan bezorman deydi. Mushriklarning orasida yashayotgan har bir musulmondan men bezorman. Ana bari deb aytayapti mana bu. Bari birodarlar qattiq narsa. Baro'atu minalloh va rasuli deb u mushriklarga tushgan o'z oyatda. Alloh va rasuli mushriklardan bezor, baroat deb tushgan. Qatta narsa mana bu narsa. Mana bu kalimani hatto Ibrohim alayhisalom mushriklarga ishlatgan. Biz senlardan bezormiz deb. Butundan u ibodat qilayotgan narsalardan bezormiz deb ishlatgan so'zda ishlatilyapti bu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, men deyapti mushriklarning orasida yashayotgan har bir musulmondan men bezorman deyapti. Lekin mana shu vaqtda demak, ba'zi odamlar aytishim, "Yo'q, biz Yevropadan boshqa imkoniyat yo'q" deb o'zimiz Turkiyada ko'ryapmiz, qanchasi Yevropaga o'chib turadi. Birodarlar, mana bu holatdan ehtiyot bo'lish kerak. Kufrliklarga ketishdan ehtiyotda bo'lish kerak. Payg'ambar sollallohu mana bu hadislari sahih hadis, mana bu qattiq hadis. Va nimaga yo Rasululloh deganda, toyki ularni o'ti bir-birini ko'rmasin dedi. Ya'ni o'ti bir-birini ko'rmasinki, yaqin yerda bo'lmasin. Yaqin yerda bo'ladigan bo'lsa, albatta ta'sir o'tadi. Mana Yevropalarda, mana hozir axborotlarda o'qiyapmiz, ko'ryapsiz. Ya'ni u ma'lum bir vaqt hammasi ham najosh emas. U Habasistonning podshohi emas, hammasi ham dinizga erkinlik beradigan. ularda bir o'zlarini BMTni o'zini albatta yovuz niyatlari bo'ladi. U Yahudiyni tashkiloti endi islomlarda islom musulmonlar foydasi ichida qoptimi? U boshmana berayotgan bo'lsa, u shuni shuni ku biz, sen o'zing din yashar, bolang bizniki degandek qilyapti. Albatta farzandlarga ta'sir o'tkazadi. Albatta bolalaringiz yo'di muhitni ko'radi ahvolini. Ularda ular faxsh buzuqliklarni ko'rib bola ta'sirlanmaydimi? Farzandning axloqi buzilmaydimi? Shuning uchun uylarga hijrat qilyapmiz deyotganlarda ham ogohlantiramiz. Hijratni endi aytishi mumkinki, ya'ni bu yerlar ham dori Islom emas-ku desa, lekin bu yerlar dori Islom bo'lgan Afg'onistonlar mana dunyoda bitta yakidil bitta mamlakat bo'lib turgan. Yaqqol islomiy davlat mana shu yerdagina bo'lgan edi. Bunaqa islomiy imorat dunyoda yo'q edi. Haqiqiy shariat islomiya bo'yicha e'lon qilingan islomiy imorat edi. Butun ummat ittifoq qilgan edi. Amirul Mu'minin Mulla Umar ham musulmonlarda Amerika amir ekanligiga, mana shu yerda islomiy davlat borligiga ittifoq qilingan masala edi. Hatto arab diyorlarida ham unaqa islomiy davlat hali vujudga kelmadi yaqin tarixda. Va mana shu yerda mana Amerika kirib kelgan shuni qaytadan qo'lga olishga harakat qilinyapti. Va ko'rib turib bizga mana o'zimiz ko'zlarimiz bilan birodarlar mana bu yerda hamma ibodatimizga imkoniyat bor. To'g'rimi? Nimaga ayb qilsak biz o'zimiz aybimizdan. Bu yerda ba'zi insonlar tashqaridagi birodarlarga ogohlantiramizki, bu yerda Vaziristonda bo'lsa Afg'oniston fitna bor aytganlar, yolg'on. Fitna nima u? Fitna siz ana shu ibodatingizni qila olmasligingiz. Fitnani Imom Ibn Abbos shirk deb sharhlagan, kufr deb sharhlashgan ulamolar. Ya'ni siz ana shu ibodatingiz qilishlik imkoniyati bo'lsa, shuni fitna deydi. Ibodatimizga imkoniyat bormi yo'qmi? Alloh bizni yaratishdan maqsad nima ekan? Yakka o'ziga ibodat qilish. Mana bu yerda yakka o'ziga ibodat qilishda imkoniyat bormi yo'qmi? Bor. O'zimizga ham, oilalarimizga ham e'tibor bering. Qaysi ibodat olmayotgan bo'lsak, o'zimiz aybimiz bilan qilolmayapmiz. Hattoyinki birodarlar shunchalik bizga Alloh ne'mat qilib berganki, hatto bitta mazhabni ham majbur emasmiz. Xohlagan nimamizdamiz qarang. Xohlagan sunnatimizga amal qilamiz. Robbimizga xohlaganimizcha, xohlagan ibodat, ya'ni shariatdan chiqib ketmagan holda xohlagan ibodatimizni qilishlikka Alloh imkoniyat berib qo'ygan. Oilalarimiz bemalol hijobda. O'zimiz bemalol nimadamiz? Ya'ni i'dod qila olamiz, ya'ni jihod qila olamiz. Qani bu ne'matlarni qarang-da. Faqat bizga mana bu ne'matlar doim ko'z oldimizda bo'lganligi uchun qadrsizga o'xshab qoldi. Nauzubillah. Demak, Allohni yaratishda maqsad bo'lgan yakka o'zligini ibodat qilishda hamma imkoniyat bor. Qilolmayotgan bo'lsa, o'zimiz suskashligimiz bilan qila olmayapmiz, birodarlar. <clears throat> Shuning uchun birodarlarni ham chaqirib qolamizki, o'zimizga ilingan narsani yana ilinib qolamiz. Yana ilinamizki, tashqaridagi birodarlarga, dorul kufrlarda bo'lib turgan birodarlarga aytamizki, ha, <clears throat> birodarlar hijrat qilsinlar bu yerlarga. Xo'p, bu yerlar bugungi kunda dorul islom emas, to'g'ri bu yerlar ham. Kufr bosib olgan, lekin yana qaytadan dorul islom qilishga harakat qilinayotgan va haqiqat yaqinroq bo'lgan yerlar. Bu yerda ko'p mana jihodlar bo'lyapti, imkoniyat katta baribir. Ya'ni islomiy davlat qurishlikka ma'layati la vajib vajibu illa bihi fahuva vajib deganda, vojib nima narsa bilan tamomiga so'ygan vojib deganda, shu islomiy dorul islom qilish uchun, islomiy davlat qurish uchun jihad qilish kerak. Jihodsiz bo'lmaydi. Shunga mana bu yerda imkoniyat bor. Shuning uchun mana bu yerlarga da'vat qilib qolamiz. Ya'ni imkoniyati yo'q bo'lganlar, ayollari bemalol ibodat olmayotganlar, o'zlari bemalol ibodat olmayotganlar kesinlar mana bu yerga. Mana masalan, talib ilmlarga biz nasihat qilamizki, qarangda tashqari talib ilm birodarlar bilan uchrashganman. Saudiyada bo'lsin, Suriyada bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, Misrda bo'lsin, o'zimiz vatanda bo'lsin, birodarlar haqqni yetkazishlikni xohlaydigan birodarlar ko'pda talab ilmlar orasida ham. Lekin bechoralar yetkaza olmaydi. Bu o'zimizni ham boshimizdan o'tgan. Gapirayotsak, vatan gapirayotsak, qaysi gapimizga endi SMB bosim berar ekan? Qaysi gapim gapiryapman, qog'ozga o'rab gapirsam, bu hozir orada turganlar orasida ekan degan o'yda qo'rqib gapirardik. Bemalol tavhidga da'vat qila olmaslik, bemalol jihodga da'vat qila olmaslik, erkin bir sharh bera olmaslik o'zimiz fikrimizga. Qo'rqib turardik. Lekin alhamdulillah jihod minbari shunday minbar ekanki, bu mana bu yerda tavhid va jihod minbari shunday barakatli minbar ekanki, hozirgi kunda biz, ya'ni qaysi narsani qog'ozga o'rab gapirsam emas, qaysi masalani ummatga yetkazib bersan deb boshim qatib ketadi Ummatga qaraqli qaysi haqqat yetkazmay qolyapman ekan. Tavhidni qaysi qismini yetkaza olmayapman ekan. Qaysi qismini jihodni, ya'ni boshqa qaysi jihatlarni dinimizni, qaysi ochilmagan qirralarni ochib bera olmayapman ekan ummatga deb o'ylanib qiynalamiz qarang. Endi alhamdulillah imkoniyat bor. Da'vatimizga imkoniyat bor. Ya'ni u talab ilmlarga eslatyapsizki, ya'ni shunday ozod maydonlarga hijrat qilinglar demoqchimiz. Mana shu yerdan turib inshaalloh xizmat qilsangiz bo'ladi. Mana shu yerdan turib butun islom ummatiga siz erkin da'vat qilib, islom dinini Alloh va Rasululloh xohlaganda qilib yetkazib olishingiz mumkin. dinni burmagan holatda, ular bilan kelishmagan holatda kufr xohlagandaqa islom emas, hali qirqilgan islom, ya'ni ular demokratiya to'g'ri keladi islomni jihatlarini emas, mukammal Alloh xohlagandaqa islomni yetkazishligimizga imkoniyati bor ekan mana bu yerlarda. Biz o'zimiz tirik shohidi bo'ldik. Alhamdulillah. Shuning uchun u birodarlarimizga ham da'vat qilamiz va yana eslatib qolamizki, talib ilm birodarlarimizga ham tanish bilishimiz bo'lsin, boshqa nimalar bo'lsin, ko'p savollar ham bo'lib bizga. Bu yerda jihod maydonlarida o'yladik, ular faqat jang bo'ladi, ya'ni ilmga imkoniyat yo'q deb o'ylashadi. Unday emas. Mana bu yerda ham talib ilm birodarlar bor. Misrdan kelgan, Suriyadan kelgan, Saudiyadan kelgan birodarlar bor, ilmlarni olyapti. Ya'ni ilm olishga imkoniyat bor. Alloh taolo hayot qilib qo'ygan ekan. Har kuni jang yo'q mana. Alhamdulillah, jangini ham qilyaptilar, ilmini ham olyaptilar. Alloh subhanahu va taolo imkoniyatni bergan. Bugungi darsimizda demak, muallif rahimahullohning kitobi dedi. birinchi keltirgan oyat va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budunda sharhlagan bo'ldik. Zoriyat surasining 56-oyatini. Keyingi safar inshaalloh ikkinchi navbatdagi mana shu bobdagi ikkinchi oyatni sharhlaymiz. Va unda ham yana muhim bir masala bor. Bugun ibodat o'tgan bo'lsa, keyingi darsimizda inshaalloh muhim masala, nihoyatda muhim bo'lgan masala bugungi kundagi tog'utlar darsini o'tamiz inshaalloh. Keyingi oyatda shu tog'utlar haqida oyat keladi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.